hii ni kwamba ubainifu wa yaliyomo ndani ya Qur'an ubainifu wake unatoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam haitakiwi mtu kuwa na bayana nyingine iliyokuwa kinyume na bayana ya mtume sallallahu alayhi wasallam يقول القرطبي رحمه الله فالرسول مبين عن عز وجل مراده mtume sallallahu alayhi wasallam kazi yake ni kubainisha muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala azza hali ya kuwa ameshinda wa jalla na kutukuka kubainisha muradi nini makusudio yake katika aya hii neno hili Allah anakusudia nini kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ni hiyo mimma ajmalahu fi kitabi min ahkami salah wazakah katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyafafanua ametaja kwa ujumla katika kitabu chake mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ikawa ni kuyafafanua na kubainisha katika mambo yanofungamana na swala hazijatajwa rakaa nne ya dhuhuri alasiri lakini imetajwa swala la swala na mambo mengine pia katika ahkam wa ghairi dhalika mimma lam yufassilu na mengineyo pia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyataja kwa upambanuzi mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kazi yake ni kuyabainisha yale ibadallah ndugu zangu waislamu yenye waja wa Allah mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akafika wakati akawaambia masahaba ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna hakuna lolote lililobaki litalowakurubisha nyinyi na pepo kwamba mkifanya hilo mtakurubia kuingia peponi na kwa fadhila za Allah atawaingiza katika pepo wayubaidu minan nar na linawaweka mbali na moto kwamba jambo hili mkilifanya Allah atawawekeni mbali nyinyi na moto illa waqad buyyina lakum isipokuwa nyinyi mmebainishiwa kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika ubainifu wa dini alifika mahali hakuna jambo lolote ambalo itakuwa ni sababu ya kwenda peponi isipokuwa aliwaambia na hakuna lolote ambayo itakuwa ni sababu ya kuingia katika moto isipokuwa aliwabainishia maswahaba wake radhiyallahu anhum na hiyo ni sheria kwa wale watakaokuja baadaye pia kuwaangalia hawa masahaba walibainishiwa nini na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa Allah alipotaka kumfisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta maneno ya kuonyesha kwamba dini imekamilika si kwamba wale watakaokuja kuanzia masahaba na wale wanaofuatia masahaba ana idhni na ruhusa ya kuweka jambo katika dini lililobaki ni wale wengine ni kufuata tu kuangalia kimebainishwa nini liliamrishwa jambo gani lilikatazwa nini kazi yao ni hiyo qala ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina siku ya leo nimewakamilishieni dini yenu واتممت عليكم نعمتي na nimetimiza juu yenu neema zangu waradhitu lakum alislam dina kuna kukamilika dini kutimia neema na kuridhiwa uislamu ule ambao Allah mtume sallallahu alaihi wasallam ameubainisha na kuufafanua waradhitu lakum alislam dina na nimeridhika kwenu nyinyi uislamu kuwa ndiyo dini uislamu uliofafanuliwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-imam al-kathir rahimahullah akifafanua aya hii akasema hadhihi akbaru ni'amillah katika neema za Allah hii ni neema kubwa katika neema za Allah azza wa jalla ala hadhihi al-umma juu ya umma huu kuwa neema kubwa jambo hilo na aya hii haithu akmala lahum ta'ala dinahum pale ambapo Allah amewakamilishia wao dini yao umma huu dini yao wamekamilishiwa imekamilika fala yahtajuna ila dini ghairi hawahitaji dini ya mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka mayahudi pia wanalijua hilo kwamba kumbe uislamu uko tamamu kabisa umekamilika ndio wale mayahudi wakamwambia Salman al-Farisi laqad allamakum nabiyukum kull shay'in mtume wenu nyinyi amekufundisheni kila kitu hata al-qira'ata mpaka adabu za kwenda chooni mtu aenda chooni kukidhi haja kutoa uchafu anajifungia peke amefundishwa namna ya adabu sikwambii ikiwa hadharani na watu wako wengi kwa nini pasibainishwe mambo kama hayo mayahudi pia wanaona choyo kwamba ah waislamu si rahisi za kuharibu dini yao wala kukosea kwa sababu kila kitu kimebainishwa hasara wampata wao waliobadilisha maandishi mpaka ikawa dini ambayo wamefundishwa na manabii wao inakaribia kupotea iliyobaki ni asilimia ndogo sehemu kubwa wamepoteza wakathirun minhum fasiqun lakini waislamu dini yao imekamilika waliokuja baadaye watafuata ule ukamilifu tu uliopatikana katika dini yao na hayo ndiyo pia aliyoyafahamu alimamu Malik rahimahullahu ta'ala kama anavyotaja e, mwenye kitabu al-I'tisam alimamu Shatibi akayataja maneno ya mwanafunzi wa alimamu Malik ibn al-Majishuni rahimahullahu ta'ala sami'tu malikan anasema nimemsikia malik ibn anas tangu mwaka 179 amefariki malik bin anas karibu karibu tu kuelewa aya hizi kwa sababu hawako mbali na maswahaba bali wapo maswahaba walikuwepo hata kama hakuwadiriki lakini walikuwepo hai katika miji mingine alimamu malik lakini mtu ambaye Sheikh wa Imam Shafi rahimahullah amekaa pale Madina msikitini ni mwalimu imamu maarufu amesikiwa na mwanafunzi wake akisema man ibtadaa fil islami bid'atan yeyote mwenye kuzua katika uislamu uzushi wowote kwa sababu dini ishakamilika mtu yeyote atakayekuja na uzushi wowote akazua katika uislamu yaraha hasanatan ambao yeye anauona ni mzuri ni uzushi katika dini lakini yeye akaona ni jambo zuri zaama anna muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana risala huyo amedai kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana kule Allah amwambia abainishe alafu yeye anadai kwamba mtume amefanya khiana akatolea ushahidi wa aya hii لأن الله يقول اليوم akmaltu lakum dinakum kumbe hata Imam Malik ameelewa kwamba baada ya kuteremka aya hii jambo lolote litakaloletwa ambalo halikuwepo kabla ya kuteremka aya hii katika ahkami za dini jambo hilo halifai fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina aqulu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 wenzie kwamba hapana ndio maana yakapingwa mambo wakati ule masahaba waliyaona kwa watu wengine wakifanya wakayapinga wao vile yanavyoletwa kama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wengine baada ya kuwa dini imekamilika inatarajiwa kwamba wale watakaofuata dini hii ambayo ni dini ya haki na ndiyo dini ya sawa sawa waangalie ukamilifu wa dini yao kupitia wale waliotangulia kabla yao katika Uislamu at-ta'a kilichobaki ni kutii Allah Ta'ala anasema katika Qur'an wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummil wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam katika amri za Allah katika ubainifu wa dini yenu uliotolewa na mtume wenu sallallahu alayhi wasallam sehemu ya kufanya fanyeni palipokuja katazo acheni lilonyamaziwa liacheni hivyo hivyo kwa sababu hamjapata ubainifu wowote kutoka kwa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam alafu Allah anasema fa in tawallaw ay fa in tatawallaw mkikengeuka mkaona ubainifu uliotolewa na mtume sallallahu alaihi wasallama hamutaki hauwafai mna akili mno mwajua sana Qur'an mwazijua sana aya za Allah lugha mwaijua na balagha vitu mwavijua sana lau kama watakuja maswahaba pia mtawashinda namna mnavyojua mukazama mukaibua mambo mbalimbali lakini kinyume na ubainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaw fa inma alayhi ma hummil hakika wajibu juu yake mtume ni lile alilobebeshwa min tablighi risala kufikisha ujumbe ashawabainishia ashawaambia hilo ndio wajibu kwake yeye wa alaikum ma humiltum na wajibu juu yenu ni yale mliobebeshwa sasa min taati kumtii yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kumfuata wa in tuti'uhu tahtadu na lau kama mtamtii yeye mtume sallallahu alaihi wasallam tahtadu mtaongoka kule kuongoka kumefungamanishwa na ubainifu na dini na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam يقول القرطبي رحمه الله جعل الاهتداء مقرونا بطاعته الله سبحانه وتعالى amejalia uongofu umefungamanishwa na toa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutii ni kufuata vile alivyoelekeza si kuzidisha katika dini na ndiyo maana pamoja na kukamilika dini na mtume sallallahu alaihi wasallam kuhimiza dini alafu kuna hadithi mbili zikafunga marufuku mtu kuleta jambo kinyume na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya kwanza ya mtume sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha dini shakamilika yeyote atakayezua katika dini yetu hii ma laysa fi ambalo halimo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fi fahuwa raddun atakayezusha katika dini yetu hii lile ambalo halimo ye amelizua huko jambo ambalo halimo katika dini atarejeshewa mwenyewe kwa maana halihesabiki ghairu mu'taddin bi halizingatiwi jambo hilo katika dini si masala ya wingi wa watu au kukesha halina mazingatio kwa sababu limekosa misingi aliyoiweka mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni kaida hadithi hii al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema wa hadha al-hadithu qa'idatun 'azima hadithi hii ni msingi mkubwa min qawaid al-islam katika misingi ya uislamu وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نهين كتك جوامع الكلم يمتوم صلى الله عليه وسلم ما ننو ما تشاتي يجي معانا بانا كبس فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات حديثه كواز يقزكتا بدع زوت نمام بيهوزوش يوت ينكتلي ونحديثه كواز كتك هيلو kadhalika wengine katika maimamu ibn daqiq al-eidi anasema fa innahu sarihun fi radd kulli bid'atin wa kulli mukhtara'in katika sheria yake ya 40 an-nawawi ni msingi wa kukataa bid'a zinaingia zote la yakhruju minhu shay'un kama qala ibn rajab hiyo kullu bid'atin dalalah hakuna kinachotoka lolote utakalolizua katika dini madhali dini ishabainishwa na dini ishakamilika ukilileta kwanza laonekana lile kwamba huu ni uzushi jambo hilo ni bid'a kwa hiyo tunapopinga masuala ya bid'a si masala kwamba ufahamu mbovu au kwamba ni mambo yamepingwa ya sasa mbona zamani yakifanyika si hivyo yamekosa misingi sahihi kama bid'a ya maulidi na nyingine tunazozipinga pia kwa sababu ipo katika wakati wake huu jambo hilo ni bid'a na limeleta balaa nyingine nyingi zimezalika wallahi yapo mengine sisi tuko watoto wadogo tumeona baadhi ya mashekhe wanakataza kupigwa firimbi kwenye maulidi kwenye kasida kwa kuona na baadhi ya kasida zikakemewa kwa sababu inafanana na taarabu na nyimbo miaka kama 30 imepita 30 lakini tumeyaona hayo waumu humu tu bila shaka nyuma kabla ya hapo yalikuwa hayafai mengi tu lakini je yaliyokuja hivi sasa na yaliyowekwa yale ambayo waliyakataa tangu watu wanakaa kitako mpaka wanasimama mpaka watoka mabarabarani kwa sababu hawakuwa hivyo watu walikuwa wacheza misikitini mpaka wakatoka nje mpaka wakacheza mpaka wakakatika mpaka wakafanya kazi aibu aibu katika uislamu hata wasiokuwa waislamu wanaona kwamba ni jambo si la sawa nitataja mambo kama mawili katika kumalizia hutuba yangu yameletwa na balaa hili kwa sababu bid'a zinavutana walivyoleta jambo hili na watu wao wanaokusanyika swala tano hawaswali wengi wao hata hapo katika shughuli pakiadhiniwa wanaoswali wachache tu stara kwa wanawake haipo na hao ndio wamuelewa mtume kila mwaka wacheza kila mwaka wahudhuria lakini hawaswali swala tano na hilo wanalishuhudia na wao pia na ndio maana mmoja wao akafika mahali akasema lau kama watu hawaswali swala tano ni kupiga matwali tu wataingia motoni mmoja wao katika wanaomheshimu lakini watacheka kwa sababu amesema yeye kuona hatari kwamba hili walilonalo hawawezi tena kulifunga mlango sababu wameufungua mlango wakaingiza yasiyokuwemo katika dini hawawezi kumzuilia mwingine atakayekuja na jambo lingine katika maajabu wamekwenda wengine mpaka kuona siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni karaha kufunga haifai kwa sababu ni Eid wamelitaja jambo hilo mwenye kitabu al-mawahibul jalil at-tarabulsi ananukuu maneno ya baadhi ya mashekhe wanaona ni karaha kufunga siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam siyamul maulid karihahu ba'dhu manqaruba zamani amemtaja shekhe mmoja akataja kwamba wameliona karaha hilo katika wale waliokuwa karibu na zama zake shekhe huyo huyo aliyomnukuu katika kitabu chake na yeye pia akalitia nguvu haya limekuja lingine sasa siku ya kuzaliwa haifai kufunga limeletwa na maulidi kwa sababu ya maulidi ni Eid sababu baadhi ya watawala walijalia kwamba hakuna kazi ni sikukuu na kuna baadhi ya mashekhe nao katika miji yao wakalingangania hilo wakaliomba iwe ni sikukuu ili ile bid'a ikolee na sheitani akawaafikisha ikakubaliwa ili kuwatia zaidi katika upotevu lakini pia katika walioyaleta wanaona kwamba ni bora kuliko lailatul qadri pia wanalizungumza hilo suala la kuhudhuria mtume sallallahu alaihi wasallam wanalitaja wazi bali mpaka wengine wanamkufurisha asiyesimama panapotajwa mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu husimama kuna wanawachuoni wa kisufi wanawakufurisha yule asiyesimama kwamba amemdharau mtume sallallahu alaihi wasallam haya yote yamevutwa na bid'a ya maulid ikaleta mambo kama haya na kuna mengine mengi tu ambayo wasaa haunipi kuyataja mambo kama hayo lakini itoshe kwamba bid'a yoyote iliyozuliwa watu wakatumia ushahidi wakapamba wakatumia gharama itahukumiwa na msingi ambao tumetangulia kuutaja al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun mwenye kufanya amali yoyote ambayo hakuna ndani yake maamrisho yetu mafunzo yetu na ule ubainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo mtu atarudishiwa mwenyewe kwa sababu limekosa vigezo huo ndio msingi wa kuzikataa bid'a zote ikiwemo bid'a hii ya sherehe ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinginezo zitaingia hapo nasallallahu yajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sallallahu alaihi nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in